U većem broju emisija govorili smo o propisima čistoće, nakon čega smo prešli na govor o namazu kao najvažnijem ibadetu u dini islamu. Zašto smo govorili prvo o čistoći? Zbog toga što je jedan od uvjeta ispravnosti namaza upravo čistoća. Da čovjek očisti svoje tijelo, odijelo mjesto gdje će klanjati i također da uzme abdest. Dakle, namaz je jedan od najbitnijih ibadeta u dini islamu. Svakako, svi propisi, svi ibadeti su važni potrebni, putem njih se ili čovjek približava Allahu subhanahu wa ta'ala ili zaštićuje od džahnemske vatre, putem njih čovjek čini ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala obaveznim učinio ili, dakle, ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala preporučio, lijepim učinio na što ga je on podstaknuo. Dakle, zasigurno svi ibadeti su važni, međutim, najvažniji od njih, odnosno ibadet bez kojeg nema islama jeste namaz. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam govoreći o islamu, o najbitnijoj stvari, njegovom vrhuncu i slično kaže وَعَمُودُهُ sala, a stub islama jeste, jeste namaz. Kada nema stuba, kada nema stuba, onda nema dakle ni onoga što opstoji o tom ili na tom stubu, a to je dakle jeli, islam. Ukoliko nema namaza, nema ni islama. Zbog toga neophodno je svakom muslimanu i svakoj muslimanki da se naročito poduče propisima islama. Neophodno je da se poduče svim temeljima islama, dakle dva šehadeta, namazu, postu, zekatu, hađu, međutim najbitniji od njih jeste, jeste namaz. To je dakle naša svakodnevnica, svakako nakon dva šehadeta, nakon svjedočenja da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog dostojen obožavanja i da je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik, Allahov poslanik i Allahov rob. Nakon toga najbitniji propis za svakog muslimana i muslimanku jeste namaz. U ovim našim emisijama kada smo počeli govoriti o namazu, govorili smo o njegovoj važnosti, njegovoj bitnosti, njegovoj posebnosti, odlikama, vrlinama, vrijednostima, koristima, plodovima namaza. Zatim govorili smo o njegovim šartovima, odnosno uvjetima, šta sve je neophodno potrebno učiniti prije stupanja u namaz da bi namaz bio ispravan. Zatim o obaveznim radnjama u namazu, lijepim preporučenim, strogo zabranjenim, dakle onim radnjama koje kvare namaz ukoliko se nađu u našem namazu i također pokuđenim, pokuđenim radnjama. Nakon toga preostalo nam je, kada je riječ općenito o namazu, da detaljno progovorimo o samom načinu obavljanja namaza, o samom načinu klanjanja namaza, od dakle dolaska na namaz do tekbira, početnog dakle tekbira, iftitah il tekbir ili tekbire tul ihram, zatim učenja početne dove, učenja fatihe, učenja sure, odlaska na ruku, vraćanja sa rukua, odlaska na seždu jednu, drugu, uzdizanje na drugi rekat i slično. Pa ćemo dakle u ovoj i nekoliko narednih emisija uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu da detaljno progovorimo o načinu klanjanja namaza, naročito kroz hadise Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Šta je to vjerodostojno prenešeno od Allahov poslanika alihi salatu wasalam po pitanju spomenutih detalja u namazu, a šta je dakle neispravno, iako mnogi to čine, smatraju da je ispravno, smatraju da ima utemeljenja. Vidjet ćemo dakle kroz hadisa Allahov poslanika alihi salatu wasalam šta je to doista ispravno činiti u namazu, odnosno kako klanjati namazu kao što je klanjao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jer je on rekao, rekao je vjerovjesnik alaihi salatu wasallam, sallu kama ra'eitu usalli i klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjam. Propisano je da se namazi obavljaju u džamijama. Muškarcima je propisano da svoje namaze klanjaju u mesdžidima, u džamijama. I zbog toga se i, kra, i grade mesčidi, zbog toga se prave mesčidi. Glavna funkcija džamije, mesčida, jeste dakle da se u njemu klanja namaz. Odatle je ova građevina i dobila naziv mesčid, dakle mjesto gdje se čine, mjesto gdje se čine seđde. I u mnogim kuranskim ajetima, u Kur'an i Kerimu, dakle Allah subhanahu wa ta'ala podstiče nas i govori nam o propisu, naprotiv obavezuje nas da obavljamo svoje namaze u džamijama, naročito dakle oni koji su u blizini džamije. Kao što će ako Bog da doći detaljnije govor, ako nam Allah podari života i zdravlja, posebno govor o namazu u džematu i određenim propisima vezanim za to pitanje, islamski učenjaci se razilaze o dakle namazu u džematu. Da li je dakle doista stroga obaveza svakom muškarcu punoljetnom klanjati u džami ili je to samo lijepo ili je to obaveza jednog dijela muslimana kako bi grijeh spao sa svih ostalih muslimana ili dakle nešto drugo. Čak ima učenjaka, ima učenjaka koji kažu da namaz muškarcu, dakle onome koji je u blizini džamije, da mu namaz nije ispravan osim u džami. Ispravno mišljenje, ako Bog da o tome ćemo detaljnije govoriti kroz dokaze, ispravno mišljenje jeste da je obaveza svakom muslimanu, punoljetnom muškarcu, da klanja u džami obavezne namaze, dakle fardove, obaveza mu je da klanja u džami, međutim, ukoliko klanja kod kuće, ispravan mu je namaz i kod kuće ukoliko klanja i kod kuće, ispravan moj namaz i kod kuće, ako je od džamijski komšija, onda će dakle biti griješan što nije klanjao namaz u džamiji, ali namaz koji klanja kod kuće bit mu ispravan i neće ga ponavljati. Dakle, Trebali bi muslimani, muškarci, da klanjaju svoje fard namaze u džamijama. I Allah subhanahu wa ta'ala, kao što rekao, u mnogim ajetima spominje to ili direktno ili indirektno. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala između ostalih kuranskih ajeta u suri Al-Baqara فَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ I idite na ruku zajedno sa onima koji idu. Odnosno, obavljajte namaze zajedno sa onima koji ih obavljaju gdje? U džamijama. I mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu osam također govore o obavljanju namaza u džami, o njegovoj vrijednosti, koliko je namaz obavljen u džami zajedno sa drugim muslimanima, dakle u džematu, koliko je vredniji nad namazom koji se obavi zasebno u kući i slično. Dakle, odlazimo, izlazimo iz kuće i idemo do džamije da klanjamo namaz sa ostalim muslimanima zajedno u džematu. Od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nije vjerodostojno prenešena i zabilježena dova koja se uči prilikom odlaska do džamije. Nije vjerodostojno zabilježena ni jedna dova, dakle da je potrebno učiti određenu dovu prilikom odlaska od kuće do džamije. Dakle, prilikom odlaska u džamiju, vjerodostojno se ne prenosi od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nijedna dova. Dova koja je nama poznata i koju mnogi prakticiraju prilikom idenja do džamije Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura Allahum moj podari mi u mome srcu svjetlo, nur, podari mi u mome vidu, u mome jeli, sluhu i slično. A, jeste, ovaj hadis je zabilježio imam muslim. Međutim, imam muslim pojašnjava, kao i drugi učenjaci hadisa, da ovaj, ova dova, ovaj zikr ne uči se prilikom odlaska do džamije, već se uči kako je to izabilježio. Dakle, u drugim citatima ovog hadisa uči se na seđdi u noćnom namazu uči se na seždi u noćnom namazu. Ovaj hadis prenosi nam Ibn Abbas radijallahu anhuma koji pripovijeda, dakle poduži hadis da je jedno veče noćio kod svoje tetke Mejmune, dakle supruge Allahovog poslanika alihi salatu sam noćio je kod Allahovog poslanika alihi salatu sam njegove supruge koja je bila, dakle tetka Ibn Abbasa, pa nam prenosi šta je to Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme učio kada se probudio, kako je klanjao noćni namaz i slično. Dakle, i ovaj događaj ima brojne citate, jasno se, dakle, u citatima spominje da je to Allahov poslanik alihi salatu vselem učio u namazu, noćnom namazu na seždi. Zbog toga je Imam Buharija, rahimehullahu ta'ala, i naslovio poglavlje u svome sahihu, dakle, najvjerodostojnijoj izbirci, hadisa, najvjerodostojnijoj vjerskoj knjizi nakon Kur'an i Kerima, naslovio je poglavlje o dovi koja se uči noću kada se probudi, kada se ustane na namaz. Također imam Nesai, ovaj hadis zabilježio je pod poglavljem dova na seždi i brojni drugi, dakle, učenjaci hadisa. Stoga je ispravno da se ova dova Allahumma dž'al fi qalbi nura fi sam'i nura fi Besari e, Nura i slično, da se ova dova uči na seždi, a ne dakle u odlasku do džamiju. Nije vjerodostojno zabilježena ni jedna dova od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je on je učio prilikom odlaska do mesčida. Svakako, lijepo je da se zikri, lijepo je da se uči dova, Dakle, može i na svome jeziku bilo koja, bilo koja dova da je čovjek prisutan jeli, u svome odlasku do džamije, da zna zbog čega ide, da se i na takav način priprema za namaz u džematu. Međutim, pridržavati se jedne iste dove i smatrati da je to propisano, smatrati da je to preporučeno, da ima utemeljenja, dakle, toga, toga nema. To nije vjerodostojno, zabilježeno od Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, kada se izlazi iz kuće, lijepo je da se izlazi pod abdestom. Dakle, da odlazimo sa abdestom do džamije. I nema smetnje ukoliko čovjek je prethodni namaz obavio s jednim abdestom i sa tim istim abdestom ide na sljedeći namaz. Dakle, nije ga izgubio, nema potrebe da se ponovo abdesti za namaz. Hadis da je abdest na abdest poput svjetla na svjetlo je dakle slab hadis. Nije vjerodostojen hadis, već je slab i ne može se s njim preporučivati dakle da se uzima abdest na abdest, da je obaveza. Naprotiv, onaj koji bi smatrao da je obaveza abdestiti se za svaki namaz, Iako dakle čovjek već ima abdest, onda bi to bila novotarija, bilo bi propisivanje od njega samoga. Za takvo nešto dakle nema dokaza. Svakako je li nema smetnje ukoliko bi se osoba abdestila. Međutim smatrajući da je to obaveza, da je to dakle bolje, da je to vrijednije i slično, zato nema, zato nema temelja i bojati se da smatrajući da to treba činiti, činila bi se, činila bi se na drugoj strani novotarija. Dakle, odlazimo u džamiju pod abdestom. I na takav način se također pripremamo za naš namaz. Razmišljamo, prisutni smo, bliže smo, pod čistoćom smo, jeli bliže smo Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim u svome odlasku do džamije trebamo biti smireni, trebamo biti dostojanstveni, da se smirenost, dostojanstvenost vidi, vidi na nama. I to je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam preporučivao u brojnim hadisima. Naprotiv, zabranjivao je da se ide, da se žuri, da se žuri na namaz. Rekao je indirektno da se trebamo ponašati u svome odlasku do džamije radi namaza isto kao što se ponašamo i u samom namazu. Pa je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga nam bilježi ima muslim fa inna ahadakum idha kana ja'madu ila salati fa hua fi salat. Kada neko od vas naumi da obavi namaz, kada naumi i krene da obavi namaz, doista je on u namazu. Pa su islamski učenjaci zaključili da sve ono što čovjek radi, radi namaza, da bi trebao učiniti na najljepši način, kao što na najljepši način i klanja namaz. Kaže Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, ja volim da prilikom odlaska na namaz ponašam se isto kao što se ponašam i u samom namazu. Dakle, kao što trebamo biti smireni, kao što trebamo biti skrušeni, kao što trebamo biti u namazu skoncentrisani na namaz, isto tako i u svome odlasku do džamije, do mesčida, gdje ćemo obaviti namaz zajedno sa ostalim muslimanima, trebamo biti smireni, trebamo biti skrušeni, trebamo biti skoncentrisani, razmišljati o ovom najboljem ibadetu u islamu. O ovom ibadetu od kojeg ovisi, od kojeg ovisi naš islam. Kao što rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučivao je mnogo dakle i na taj adab, na to ponašanje prilikom odlaska do džamije. Jer vjernici, praktičari, naročito oni dakle koji idu i obavljaju svoje namaze u džamiji, vidimo danas da većina većina ljudi to ne čini. Pa oni koji odlaze do džamije da obnamaz u džamiji zajedno sa ostalim muslimanima u džematu, to treba da ostavi traga na njih. Oni ne mogu niti smiju biti isti kao drugi koji to ne čine. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kako bilježe Buharija i muslim i da se mi'atumu l'iqamete femšu ila salati wa alaikumu sekine. Kada čujete iqamet za namaz čak, kada čujete da se uči iqamet, idite na namaz, neka se na vama primijeti smirenost, dostojanstvenost. U drugim hadisima se spominje također da je jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao. Dakle, već predvodio namaz pa je čuo pred vratima kako pojedini ashabi žure, kako se izuvaju i čuje se onaj klepet jeli, nanula obuće žure na namaz i staju na namaz žurno, kada je predao selam, upitao je šta se to desilo, kakva je to bila buka malo prije pred vratima, pa su rekli da su požurili radi namaza, nakon čega je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao ne činite to, Ne postupajte tako, kada idete na namaz, idite smireno, neka se na vama vidi smirenost, pa ono što stignete od namaza, klanjajte, a ono što vas je prošlo, vi dakle, jeli, nastavite, naklanjajte ono što vas je prošlo od namaza, upotpunite svoj namaz, klanjajući ono što vas je prošlo od namaza. Pojedini islamski učenjaci preporučuju da se malo požuri ukoliko se... Uh, E, primijeti ukoliko se zaključi da će se zakasniti na početni tekbir, dakle na fard namaz. Na fard namaz da će se zakasniti na početni tekbir ili ako se zakasnilo da će se zakasniti na predaju selama jer se dakle pristiže na namaz ili dakle na zadnji ruku jer se pristiže na namaz ukoliko stignemo na dakle, zadnjem rekatu imama prije rukua. Na zadnjem rekatu, ukoliko stignemo imama prije rukua, ukoliko ga stignemo poslije, nismo stigli u džemat. Nećemo, dakle, imati nagradu 25 ili 27 puta, jeli neće nam namaz biti vredniji. Pa tada u tim slučajevima pojedini islamski učenjaci poput imama Ahmeda i prije njega određeni ashabi poput Abdullaha ibn Omera radijallahu anhum, Abdullaha ibn Mas'uda i slično preporučuju da se malo požuri. Međutim, da se mnogo žuri toliko da kada se stane na namaz da se izgubi maltene dah, to dakle zabranjuju svi. Dakle, većina, većina islamskih učenjaka to zabranjuje i smatra, smatra pokuđenim. Čak se od ashaba prenosi da kada bi čuli i kamet, dakle, uskoro će se istupiti u fard namaz, donijeće se prvi početni tekbir, da ako bi primijetili nekoga pored njih da žuri, stavili bi stavili bi svoje rame, stavili bi svoju ruku na rame dotičnog koji žuri pa bi ga na takav način zadržavali i preporučivali mu da ne žuri i preporučivali mu da što je god moguće više pravi i dakle koraka, manjih koraka. Što bude pravio manjih koraka, napravit će, napravit će više koraka do džanije. Kako je dakle postupio Enes ibn Malik radijallahu talan sa jednim od ashaba i rekao da je tako s njim postupio jeli, Zaid ibn Sabit, drugi ashab, kada je vidio njega kako, kako žuri, preporučio mu je dakle da pravi što je god moguće više manje korake, manje korake kako bi napravio jeli, više koraka, veći broj koraka do džamije. Jer se prenosi u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu sam da je jednom naselju, jednoj porodici, dakle ogromnoj porodici koja je htjela da se primjesti u blizini, da se nastani u blizini njegovog mesčida, mesčida džamija Allahovog poslanika alihi salatu uslam, da im je preporučio da ostanu na svom udaljenom mjestu jer su oni s malo veće udaljenosti dolazili u džamiju i time pravili ogroman broj koraka do džamije. Pa je rekao, vaši koraci pišu vama se vape, zbog vaših koraka pišu vam se ogromni sevapi. Dakle, ona osoba što je udaljenija od džamije i ide u džamiju pješice i time pravi veći broj koraka, ima više sevapa od one osobe koja se nalazi u, u blizini, blizini džamije. Dakle, trebamo ići u džamiju, izlazimo iz svoje kuće, izlazimo pod abdestom i izlazimo Dakle, i hodimo do džamije smireno, skrušeno, ponizno, dostojanstveno, razmišljajući o onome što nam predstoji dakle, od, od namaza. Zatim, dakle, prilikom odlaska do namaza, neophodno je da imamo nijet. Neophodno je da imamo nijet da nastojimo u svome odlasku do džamije da nanijetimo sve ono što je propisano u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prilikom obavljanja namaza prije, u toku namaza i slično. Pa dakle, svojim odlaskom do džamije radi namaza i klanjajući namaz možemo postići brojne nagrade možemo postići brojne nagrade, a ne samo dakle nagradu za namaz 25 ili 27 puta, već prilikom odlaska do džamije možemo prije svega nanijetiti da se odazovemo mu ezinu kada nas poziva da obavimo namaz u džami. Zatim možemo nijetiti i na takav način postupati da sa svakim korakom nam se piše sevap, odnosno da sa svakim korakom piše nam se jedno dobro dijelo, a sa drugim korakom briše nam se grijeh, kako je došlo u hadisima. Zatim da stanemo u prvi saf, jer Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na prvi saf. Allah subhanahu wa ta'ala hvali, spominje prvi saf, zatim da popunimo prazninu u safu, jer je došlo u hadisu ko spoji saf, ko sastavi saf, ko spoji, jeli i popuni prazninu u safu, Allah će ga spojiti sa sobom. Dočim onaj koji razmakne saf, koji ostavi prazninu u safu, koji prekine saf, i Allah će njega prekinuti od sebe. Pa dakle, možemo nanijetiti i to. Možemo nanijetiti također da učimo od samog imama da učimo od samog imama teđvidu, koliko dakle klanjamo akšam namaz, klanjamo jaciju namaz, klanjamo sabah namaz, pa imam uči i Kur'an također, možemo nanijetiti da se podučavamo teđvidu za imamom. Zatim, jeli možemo nanijetiti mnogo šta drugo u ovom jeli, svome odlasku i povratku i boravku u džami radi, radi namaza. Mnogo šta drugo, dakle, može ona nijetiti. Prije svega, dakle, trebamo se upoznati sa svim ovim hadisima i to kada krenemo u džamiju imati, imati na umu. Zbog toga su islamski učenjaci nijet nazivali trgovinom učenih ljudi. Trgovinom učenih ljudi, da, učeni ljudi koji imaju znanje, zastanu prije nego li dakle obave neko dijelo i zastanu i naume nanijete sa tim dijelom šta sve mogu da urade. Jedno dijelo čine, međutim nanijete s tim dijelom mogu postići i ovo i ovo i ovo i ovo i dobiju od Allaha subhanahu wa ta'ala inša Allahu ta'ala nagradu za sve. Ne samo dakle za konkretno obavljanje obavljanje namaza. Zbog toga, dakle, vjernik ne smije da žuri. Mora da bude smiren, mora da bude skoncentrisan i mora, dakle, da razmišlja o onome što treba da obavi, što mu prestoji, šta sve može s tim dijelom da naumi. Naprotiv, od vjernika se traži da adet, da običaj o njemu razmišlja, pa ukoliko ga može nanijetiti radi Allaha subhanahu wa ta'ala da ga čini, da zato dobije nagradu. Također, kako kažu naši dobri prethodnici, pronicljivi, kod pronicljivog vjernika, kod istinskog pronicljivog vjernika, dobrog vjernika, adeti postaju i badeti, dok kod nemarnih ibadeti postaju adeti. Kod pronicljivih vjernika adeti postaju ibadeti. Oni razmišljaju dakle o tim adetima, oni razmišljaju o tim običajima, razmišljaju i gledaju mogu li šta to nanijetiti radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili ne. Pa nanijete radi Allaha subhanahu wa ta'ala i to biva ibadet. Dočim kod nemarnih, ibadeti postaju adeti. Kako? Nemarno obavljaju svoje namaze i ostale ibadete. Jeli, rutinski, mehanički, ne razmišljaju uopšte, nisu skoncentrisani, nisu skrušeni u tim svojim namazima, pa im namazi malte ne postaju kao i jadeti. I danas vidimo da mnogi i ostave namaz, propuste namaz, ne naklanjavaju namaz, sve jedno im, poput dakle običaja, ili ga uradio, ili ga ne uradio. Pronisljivi, istinski, pravi vjernici nisu takvi, ne smiju biti takvi. Dakle, podučimo se, upoznajmo se sa hadisima, koji govore o namazu, odlasku na namaz, boravku u namazu, jeli učenju u namazu i ostalim radnjama u namazu, pa da sve to naumimo prilikom odlaska na namaz u džamiju. Zatim, koje je to vrijeme u kojem se trebamo naći u džami? Dakle, obavezno vrijeme kada se moramo naći u džami, ukoliko želimo da obavimo namaz u džami, jeste dakle pred sami ikamet. Pred sami ikamet prije, odlazak prije je lijepo preporučeno. Odlazak prije, čak prije ezana je lijepo preporučeno, međutim obaveza je da se nalazimo u džamiji kada? Onda dakle kada uči, kada uči iqamet. I onoliko koliko budemo kasnili iza iqameta, nakon uspostavljenog fard namaza, toliko ćemo biti griješni ukoliko dakle nemamo opravdanja za svoje kašnjenje. Ukoliko nemamo opravdanja za svoje kašnjenje na fard namaz, toliko ćemo dakle biti griješni koliko, koliko kasnimo jeli, u tom namazu. A svakako doći prije je bolje kako su naši dobri prethodnici nam preporučivali, savjetovali, nas govorili nemojte biti poput neposlušnih sluga onda kada se pozovu dolaze i borave tu. Dakle, nemojmo biti poput onih koji kada se pozovu sa minareta, kada uči jezan, tek tada se odazivamo i odlazimo, odlazimo u džamiju, već nastojimo odlaziti, odlaziti prije nego li e, prouči se ezan za dotični namaz. Kada dođemo do džamije, kako ući u džamiju i koji su adabi vezani za džamiju, jeli, prilikom ulaska i boravka u džami o tome ako Bog da poslušajmo nešto u našoj narodnoj emisiji. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahuma ala nebina Muhammedu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.